Nun bada zer? Frantsua eta saintiak emaiten du Elizako egitatiak kambiatu nahilutukiala. Lusaz isilian egondienak plaza publikialat ekarri nahidutiala. Apez eta apezkupien egitate seksualak salhatzea aholkatzen du bestiak beste. Hatik badu ahamen potolo bati lotzeko nekezia. Batikanoaen bankua, I-O-R deitzen da. Institut pour les œuvres religieuses. 40 anni è una storia di criminalità, di morti, di finanza truccata. Potremmo anche dire che tecnicamente lo IOR è una banca criminale. Banca Criminalbat, chi di mieux, eta hoi Jesu Kristoen Messia hedatzen dian instituzioaren erdian. 6 miliar euro hontarzun hoita hamabos mila kontu korrente. Kontu korrenteaen banabesteko ehenia, ehuneta jutan hoita ahamar mila euroz goiti. Ez errezaen hunkizaliak beraz eta gehienak anonimo. Le problème est qu'on ne sait pas d'où vient l'argent et où il va. IOR edo Batikaneko bankua ez da beste bankuak bezala. Elisaen helbuian betetzeko jaikiden tresna bat baizik. Mila bedeatzuen eta hoita bedeatzean zeion bankuai musolinien gobernu fascistak eman hasteko beharzien kapitala. Eta geostik hur turbutxetan beti ibili izan da. Después la Segunda Guerra Mundial, no había un controlo estricto sobre los cuentos correntes de la Banca Vaticana. Kontrolaik ez, Jesusen mestiaren hedatzia, beno, bankoaen indaran handitzia da lusaz izan erromako elizaen helbuia. Jean-Paul Lehena arte, bankoaren administrazio kontselian jente droleik sartu da. Mafiatik hulian zienak, bena Jean-Paul Lehenak gaizak nahizan zutian xuxentu. Hatik, izentatu eta hilabete barne, hilik zen. Ondotik, Jean-Paul bi izentatuik izan da. La Banque du Vatican a servi à euh, soutenir Solidarnosc et les ouvriers polonais catholiques en lutte contre le régime communiste. Komunismoan egosteko kutsada saintu hortako soza behar zen. Geo eta habo soja sarazi behar zen, ezen borroka hau ezpeitzen erreligion gizon batena, baizik eta politika gizon batena. Jean-Paul II, c'était un pape politique. Euh, c'est clair ce que n'a jamais été Benoît XVI et ce que peu avant lui avait été finalement. Borroka politika hortan Jean-Paul Bigerenak Ronald Reagan ukendu bidelagun fidel helbu argiake adostudia bien artian. Précipiter la dissolution de l'Empire communiste et combattre le courant progressiste des églises d'Amérique latine, la théologie de la libération. Esker kolore eta urin dian gusia bastertu izan elizaen kampuan ala barnen. La fin justifie les moyens erraiten da eta helbu eta heltzeko baliatu ahalek ez die orduko aitasaintiaren kontzientzia izigarri hunkiko alta ez dia un estenak Virement offshore, faux comptes, prête-nom, blanchiment d'argent, fraude fiscale, mort suspecte, association avec des hommes liés au crime organisé. Bena sozak ez umendu, ez urin ez koloik. Beraz, nuntinahi agertuik, hunkizina da. Laguntzale fidelenetan, Jesu en legioak deitzen dien Mexikako kongregazione bat ukendu laguna Jean-Paul Bigerenak. Hunen buia, Martial Maciel eta adibide hobena. Martial Maciel est impliqué dans des abus sexuels massifs ainsi que des détournements de fonds. Emeki emeki hatik erromako saltsabeltzak okertzen hasten dia eta plaza publiko alat agertzen. Lautan hoita bian, gizon bat hilik edietenda Roberto Calvi deitsenda, da. Erromako bancaen buietaik bata jean C'est moi qui, à la demande de votre représentant autorisé, ai disposé du financement destiné à plusieurs pays ou associations politiques et religieuses de l'Est et de l'Ouest. C'est moi qui, en accord avec les autorités du Vatican, ai coordonné dans toute l'Amérique centrale la création de nombreuses entités bancaires destinées à contrecarrer la pénétration et l'expansion de l'idéologie marxiste. Et c'est finalement moi qui se voit aujourd'hui trahi et abandonné par cette même autorité que j'ai servi avec respect et obéissance. Egun gaisak hortaik. Bena esta afea aija. Les comptes n'ont pas de nom. On ne sait pas à qui ils appartiennent, ni d'où vient l'argent. Sekula bezain, les voix du Seigneur sont impénétrables, et eta min soden eromako elizain kontiak ebai. François aita sainti berria, ez umenda ni hurtaz fidatzen. ez da aita saintiaen egoitzan bizi, eta ez du ez askai, ez bazkai, ez aihaik sekulan beak hartzen. Beti jentez ungatuik litzate. Beldurez ez norbaitek norbaite kalituko, ezen errumako gidaren harzale andanabat behi litzate. Barne Espainiako eskuinaren lagun izigarri huna den opuzdeia eta estatu batuetako asoantza etxe bat mutureko katolikoen eskudena afea argitzen den artian, zoazte jinkoen bakian. Posible balin bada. Nun bada zer?